28 skirsnis Galbūt pulkininkas padarė klaidą, sutikdamas su tokiomis sąlygomis, bet kartą sutikęs griežtai jų laikėsi, tardamasis gerai pasielgęs ir pasiaukojęs tik pats. Tėvo Žilnormano palikimas buvo nedidelis, užtat vyresniosios panelis Žilnorman palikimas buvo stambus. Ši teta netekėjusi turėjo nemažą turtą paveldėtą iš motinos pusės ir sesers sūnus buvo jos tiesioginis įpėdinis. Vaikutis, kurio vardas buvo Marijus, žinojo, kad turi tėvą, bet daugiau nič nieko. Apie jį jam niekas nie žodžių niekomet neprasitardavo, tačiau toje draugijoje, į kurią jį nusivesdavo senelis, berniukas sutikdavo pašniukždos užuominos ir mirkčiojimai, kurie ilgainiui pasiekė jo sąmonę. Jis pradėjo šitą suprasti, o kadangi jam visą laiką teko absorbuoti ir traukti į save mintis ir idėjas, kurių, taip sakant, buvo prisisiurbusi jo aplinkos atmosfera, tai jis pamažu priprato galvoti apie tėvą su gėda ir širdies kausmu. O kol ji šitai paaugo, pulkininkas vieną kartą per du ar tris mėnesius palikdavo savo namus, slapčiomis lyg koks pabėgęs nusikaltėlis atvykdavo į Paryžių ir eidavo į šventojo Sulpicijaus bažnyčią, tuo metu, kai teta Žilnormantė nusivesdavo Marijų mišių. Tenai drebėdamas iš baimės, kad tik neatsigręštų teta Slėpdamasis ir nedrįsdamas pajudėti ir kvėpuoti, jis žiūrėdavo į savo sūnų. Šis randuotas vyras bijojo tos senmergis. Iš čia kilo jo bičiulystė su Veranono klebonu kunigu Mabefu. Šis garbingas dvasininkas buvo brolis Šventojo Sulpicijos bažnyčios seniūno, kuris nekartą buvo pastebėjęs vyriškį, nenuleidžiantį akiūno berniuko ir jo randas kruostė ir stambes ašaras jo akise. Šis tokios vyriškos išvaizdos žmogus, verkiantis lyg kokia moteris, patraukė seniūno dėmesį. Tas veidas jam įsmigo atmintin. Kartą atvykęs į Vernoną aplankyti broliui, susitiko ant tilto pulkininką pon Mersi ir pažino, kad tai tas pats žmogus, kurį jis matydavo šventojo sulpicijaus bažnyčioje. Seniūnas apie jį papasakojo klebonų ir jėdu kažkokią dingstimi padarė vizitą pulkininkui. Po šio vizito sekė ir kiti – Pulkininkas iš pradžių labai užsidaręs ir santūrus pagaliau atvėrė širdį. Taip klebonui su seniūnu pavyko sužinoti visą ponmersį gyvenimo istoriją ir tai, kaip jis paukojo savo laimę sūnaus ateičiai. Klebonas pajuto pulkininkui didelę pagarbą ir simpatiją, o pulkininkas savo ruoštų pamilo kleboną. Be ko kita niekas gyvenime taip nesuartėja ir taip lengvai vienas antro neperpranta, kaip senas dvasininkas ir senas karys, jeigu tik jie nuoširdus ir geri. Iš esmės tie žmonės nieku nesiskiria. Vienas yra pasišventęs tarnauti šio žemės tėviniai, o antras dangiškai tėviniai. Toks tai yra skirtumas. Du kartus metuose, sausio pirmąją ir šventojo Jurgio dieną, Marijus tetos diktuojamas rašydavo tėvui oficialius pasveikinimo laiškus, kurie atrodydavo tarsi nukopijuoti iš kokio laiškams rašyti vadovėlio. Tik tiek ponas Žilnormanas ir leisdavo o tėvas atrašydavo labai švelnius laiškus, kuriuos senelis, neskaitydamas, įsikiždavo į kišenę. Trečias skyrius – rekvieskant. Tegu ilsisi latiniškai. Ponios dėtės salonu Marijui Ponmersi ir apsiribojo gyvenimo pažinimas. Tai buvo vienintelis langas, pro kurį galėjo pažiūrėti į pasaulį. Tas langas buvo dulsvas ir pro jį smelkėsi daugiau šalčių negu šilumos, daugiau tamsos ne kaip šviesos. Berniukas pateko į šį savotišką pasaulį džiugus ir spindintis, bet per trumpą laiką čia tapo liūdnas ir kas jau visai netiko jo amžiui rimtas. Visų tų orių ir keistų asmenybių tarpė jis dairėsi aplinkui giliai nustebęs, o visą, ką jis matė, galėjo tik didinti jo apstulbimą. Ponios dėtė salone buvo galima sutikti senų, kilmingų ir didžios pagarbos nusipelniusių damų, kurios vadinosi Mantan, Noe, Levys, šią pavardę reikėjo tarti Levy, Kambys, o šią reikėjo tarti Kambys. Šie antikiniai veidai ir bibliniai vardai berniuko galvoje painiojosi su pasakojimais iš senojo testamento, kuriuos jis mokėsi atmintinai. Ir kai šios damos sėdėdavo rateliu apie gestantį žydinį, šviečiant vos vienai lempai su žaliu abažūrų, tik retkarčiais pratardamos kokį iškilmingą ir draugę rūstų žodį, mažasis Marijus bukščiomis akimi žiūrėdavo į jų griežtus profilius, į jų žilstančius ir baltus plaukus, į jų ilgas pagal praeito amžiaus madą pasiūtas niuriausius palbų suknes, ir jam atrodydavo, kad jis mato prieš save ne moteris, bet patriarchus ir magus, negyvas būtybės, o pamėklės. Prie šių pamėklių pritapdavo gerokas skaičius dvasininkų, nuolatinių šio senovinio salono svečių ir keletas bajorų. Markizas de Sasenė, asmeninis ponios debery sekretorius, Vikontas de Valory, kuris Šarlio Antuano slapyvardžių rašė monoriminės odes, Kunigaikštis Debo Fremonas, kuris dar gana jaunas būdamas turėjo žilstančią galvą ir gražutę samojingą žmoną, kurios labai dekoltuoti raudono aksomo tualetai su auksiniais kutais truputį prasklaidydavo prieblandą. Markizas de Kariolis de Spinuzas, geriausias Prancūzijoje nusaikaus mandagumo žinovas, grafas de Amandras, senukas geraširdiškų smakrų, ir kavalierius de Por de Gy, Luvro bibliotekos vadinamos karaliaus kabinetu šulas. Ponas de Por de Gy – plikas ir veikiau be laiko susenęs negu senas, pasakodavo, kad 1793 metais jį 16 metų vaikiną nutrėmė į katorgą už tai, kad jis atsisakęs prisiekti ir apkalė geležiniais pančiais draugė su 80 metų vyskupu de Mirpua, taip pat nuteistų už atsisakymą duoti priesaiką. Tik to būtų skirtumo, kad anas buvęs neklusnus kunigas, o jis nedrausmingas karys. Tai dėjasi Tulone. Jų pareiga buvusi naktimis rinkti nuo ešafoto per dieną giljotinuotų žmonių galvas ir kūnus. Usiverti ant nugaros, jie neždavė šiuos begalvius, kraujus, rūvančius stuobus ir ant raudonos katurgininko apsiausto apikaklis iš užpakalio susidarydavęs sukrešėjusio kraujo luobas, rytai sudžiūstantis, vakarai šlapės. Ponios dėtė salone buvo galima išgirsti daugybę panašių tragiškų pasakojimų. Čia jo lankytojai tiek keikdavo maratą, jog imdavo liaupsinti trestalioną. Keletas deputatų iš nepalyginamųjų padermės. Ponas Tiboras Diušalaras, ponas Lemaršanas de Gomikūras ir garsus išaipūnas iš dešiniųjų ponas Korne Denkuras čia loždavo bistą. Balgy deferetą su trumpomis kelnaitėmis ant liesų kojų, eidamas pas poną detaliai raną, kartais susukdavo į šį saloną. Nuoroda Balgy, valdininkas iki revoliucinėje Prancūzijoje turėjęs teisminę, administracinę ir karinę valdžią. Nuorodos pabaiga. Jis kadaise buvo grafo dė Artua išgertuvių draugas ir priešingai Aristoteliui, kuris tupėdavo ant užpakalinių kojų prieš kampaspą versdavo šliaužioti keturpieščią ponę Gimar. Šitaip jis ateities kartoms parodė, kaip teisdarys tai atkeršijo už filosofą. O dėl dvasininkų tai čia buvo davo abatas Alma, tas pats, kuriam ponas Larozas, jo bendradarbi žaibo laikraštyje, sakydavo, na kamgi dabar mažiau kaip 50 metų, nebent kokiam piemburniui. Abatas Leturneras, karaliaus pamokslininkas, abatas Freisinų, kuris dar nebuvo nei grafas, nei vyskupas, nei ministras, nei peras, ir vilkėjo sena sutana, kuriai amžinai trūkdavo sagų, ir abatas Keravenanas, Saint-Germain de Pré klebonas. Tuometinis popiežiaus nuncijus monsinjoras Makis, Nizibio arkivyskupas, vėliau kardinolas pasižymėjo savo ilgą melancholišką nosimį, ir kitas monsinjoras su tokiais titulais. Palmiero abatas, popiežiaus namų prelatas vienas į septynių tikrųjų šventojo sosto protonotarų, garsiosios Liberijos bazilikos kanauninkas, šventųjų advokatas, postuliatorė disanti, kas rodė, jog jis turėjo ryšių su kanonizacijos reikalais ir buvo lyg rojaus sekcijos referentas. Pagaliau du kardinolai, monsinjoras de la Luzernas ir monsinjoras de Clermont-Toneras. Kardinolas Dele Liuzernas buvo rašytojas ir po keliarių metų turėjo garbę matyti savo straipsnius konservatoriuje greta Šatobriano straipsnių. Monsignoras de Clermontoneras, Tulūzos arkivyskupas, dažnai atvažiuodavo į Paryžių vasaroti pas savo sunieną Markizą de Tonerą, jūrų ir karo ministrą. Kardinolas de Clermontoneras buvo mažutis linksmas senukas, kuriam iš po pakaišytos sutanos matėsi raudonos koinės jo specialybė buvo neapkesti enciklopedijos bei aistringai lošti biliardą ir žmonės, kuriems šiuo laiku pasitaikydavo vakare eiti princesės gatve, kur tuo metu buvo Klermonto nero rūmai, nejučiom sustodavo patraukti rutulių kaukšėjimo ir šaižaus balso. Tai kardinolas šaukdavo savo konklavistui monsinjorui Kotrė, karisto vyskupui, in partibus, kitatikių krašte. Pasižymėk kabatę, aš karamboliuoju. Nuoroda. Enciklopedija – grandiozinis leidinys, kurį 18-ame šimtmetyje 1751-1780 metais leido Didro, bendradarbiaudamas su Dalamberu. Jis subūrė aplink save žymiausius mokslininkus, tapo prancūzų švietimo centru ir galingų įrankių kovoje su feodalizmu nuorodos pabaiga. Kardinolą de Clermont Tonerą įvedė pas ponę Detėjo artimiausias bičiulis ponas de Rokloras, buvęs Senliso vyskupas ir vienas iš 40 nemirtingųjų. Nuoroda. 40 nemirtingųjų, taip vadinosi 40 Prancūzijos akademijos narių, kurių skaičius visuomet yra tas pats. Nuorodos pabaiga. Ponas Derokloras pasižymėjo aukštų ūgių ir uolių akademijos lankymų. Pro stiklinės durys į salę esančią greta bibliotekos, kur tuo metu vykdavo Prancūzijos akademijos posėdžiai, smalsuoliai kiekvieną ketvirtadienį galėdavo stebėti buvusi senliso vyskupą šviežiai nusipudravusi, violetinėmis kojinėmis paprastai stovinti nugarai duris. Turbūt, kad geriau būtų matyti jo kunigišką apikaklaitį, Nors dauguma šių dvasiškų tėvelių buvo draugiai rūmininkai ir bažnyčios tarnai, jie teikdavo ypatingo orumo ponios dėtė salonui. O penki prancūzijos perai markizas de Vibrė, markizas de Talarių, markizas de Arbuvilis, vikontas Danbrė ir kunigaikštis de Valentinua pabrėždavo jo aristokratiškumą. Šis kunigaikštis de Valentinua, nors ir buvo Monako princas, ateit Užsienio suvereninis princas buvo tokios aukštos nuomonės apie Prancūziją ir jos perų instituciją, kad į viską žiūrėjo jos akimis. Tai sakydavo, Romos kardinolai tai Prancūzijos perai, Anglijos lordai tai Prancūzijos perai. Beje, kadangi šioje gadinėje revoliucija įsiskverbė visur, tai ir šiame feodalinėme salone, kaip jau esame sakę, toną davė buržuą. Jame viešpatavo ponas Žil Normanas. Čia buvo Paryžiaus baltosios visuomenės esencija ir kvintesencija. Čia buvo grėbiamasi karantininių priemonių prieš garsiausias reputacijas, net royalistinės. Šlovė visuomet truputį dvelkia anarchiją. Jeigu čia būtų patekęs Šatobrijanas, tai jis būtų atrodęs lyg tėvas Dušenas. Vis dėlto kai kuriems iš tų, kurie kadaise buvo pripažinę respubliką, lankytojai darė nuolaidą ir įsileisdavo į šį ortodoksinį pasaulėlį. Grafą Benjo jie priėmė su sąlyga, kad tas pasitaisys. Nuoroda tėvas Dušenas, laikraštis, kurį pirmosios prancūzų buržuazinės revoliucijos metu leido žemutinių liaudės loksnių vadas, kordelijerų klubo galva Žakas Rene Eberas grafas Benjo, įstatymų leidžiamojo susirinkimo deputatas, paskui perėjęs į Napoleono pusę, o sugrįžus į valdžią burbonams, persimeti pas juos ir buvo paskirtas ministru ir policijos viršininku. Nuorodos pabaiga. Šių laikų kilnieji salonai visiškai nepanašus į tuos salonus, apie kuriuos čia kalbame. Dabartinis Saint Germaino priemestis užkrėstas laisvamanybė – Šių dienų rojalistai, pasakysime jų garbiai, yra demagogai. Ponios dėtė salone, kur lankėsi rinktinė draugija po išorinių subtilaus mandagumo blizgėsių vyravo rafinuotas ir išdidus tonas. Čia susidarė papročiai pasižymėjo daugeliu subtilybių, kurių buvo laikomasi savaime ir kurios gaivino senąjį režimą, nors seniai palaidota, bet tikra ir tebegyva. Kai kurios iš čia įprastų manierų, ypač kalbėsena, atrodė keistos. Šiuose dalykuose neprityrę žmonės lengvai būtų palaikę provincializmu tai, kas iš tikrųjų buvo tik pasenusi kalbos forma. Čia buvo plačiai vartojamas kreipinys ponė generolienė. Rečiau būdavo galima išgirsti kreipiantis ponę pulkininkienę. Žavingoji ponė Deleon, turbūt iš pagarbos kunigaikštienių De Longville ir De Chevrės atminimui, šį kreipimąsi labiau vertino negu savąjį princesės titulą. Markizienio dekreky taip pat būdavo labiau patenkinta, kai ją kas vadindavo ponę pulkininkienę. Kaip tik šiam mažučiam aristokratiškam rateliui ir priklausė įmantri išmoniai per intimius pasikalbėjimus su karaliumi Tuilerį rūmose vadinti jį tik trečių asmenių – karalius ir niekomet netituluoti jūsų didybę, nes kreipinys jūsų didybė esas išniekintas uzurpatoriaus. Ratelio dalyviai reiškia savo nuomonę apie viską, ir apie faktus, ir apie žmonės. Jie šaipėsi į šito amžiaus, nes tai atpalaidavo nuo reikalo jį suprasti. Kaltino vienas kitą sensacijomis, skubėjo pranešti vienas kitam, ką būdavo girdėję ir matę. Matuzalis švietė epimenidą, nuorodą. Matuzalis Biblijoje, ilgiausiai gyvenę žmogus, sulaukęs 969 metų. Epimenidas pusiau mitinis senovės graikijos žinys, ateities pranašautojas ir praeities aiškintojas. Nuorados pabaiga. Kurčias informavo neregį. Laikas praėjęs nuo Koblenso čia buvo pripažintas neegzistavusiu. Čia manyta, jog panašiai kaip Liudvikas 18 iš Dievo malonės susilaukė 25-ųjų savo karaliavimo metinių. Taip ir emigrantai įstatymo dėka susilaukė 25-ojo savo pavasario. Viskas čia buvo kuo harmoningiausia, gyvenimas vos vos ruseno, žodis atrodė lyg vos girdimas atodusis, laikraštis atitinka salono skonį, primindavo papirusą. Čia pasitaikydavo ir jaunų vyrų, bet jie atrodė lyg pusiau mirę. Prieš kambaryje svečių sutikdavo senučiai liokajai. Žmonėms, kurių laikas seniai jau buvo praėjęs, patarnaudavo tokie pat tarnai. Atrodė, jog čia viskas jau seniai atgyvenę, tik atkakliai nenori eiti į kapą. Saugoti, saugojimas, saugotojas – tai maždaug ir visas jų žodynas. Žiūrėti, kad nepakviptų svetima dvasia. Tai iš esmės ir buvo viskas. Šių garbingų grupių pažiūroms iš tikrųjų buvo būdingas savotiškas aromatas, jų idėjos atsidavė kamparų. Tai buvo mumijų pasaulis. Ponai buvo balzamuoti, iš tarnų padarytos iškamšos. Garbi sena markizienė, nusigyvenusi emigracijoje laikanti tik vieną tarnaitę, vis dar sakydavo, mano tarnai. Koksgi buvo svarbiausias susiemimas ponios dėtės salone? Laikymasis ultra pažiūrų. Galimas daiktas, kad reiškiniai, kurie buvo žymimi žodžiu ultra, dar nėra iki šiol išnykę, bet patsai žodį šiandien jau yra netekęs bet kurios prasmės. Pasistengsime jį paaiškinti. Būti ultra reiškia visame kame laikytis kraštutinybės. Tai reiškia sosto vardu pulti skeptrą ir altoriaus vardu pulti mitrą. Tai reiškia versti į griovį savo vežimą, spardyti savo pakinktose – tai ko neveikti laužo už tai, kad jis nepakankamai karštas eretikams, tai prikaišiuoti stabui, kad jame per mažą stabiškumą. Tai reiškia niekinti iš perdėtos pagarbos, tai reiškia kaltinti popiežių popiežiškumo stoka, karalių rojalizmo stoka, o naktį šviesos pertekliumi. Tai reiškia nepripažinti baltumo alebastrui, gulbei, sniegui ir lelyjei, Tai reiškia būti tokiu karštų šalininku, jog taptumei priešų, taip atkakliai būti už, jog tasai už virstų prieš. Ultra dvasia ypač būdinga pirmajai restauracijos fazijai. Istorijoje nėra epochos panašios į tą trumpą periodą, kuris prasideda 1814 metais ir baigėsi apie 1820 metus, stojus vyriausybės priešakyje ponui Devileliui, prityrusiam dešiniųjų veikėjui. Tie šešeri metai buvo nepaprastas laikotarpis, draugė linksmas ir liūdnas, spindintis ir blankus, tarytum nušviestas aušros spindulių, bet ir apgauptas didžių sukretimų miglos, kuri vis dar niuksojo horizontį ir palengva grimzdo į praeitį. O toje šviesoje ir toje tamsoje egzistavo ypatingas pasaulėlis – Naujas ir senas, komiškas ir liūdnas, jaunas ir iškaršęs, Trinanti savo akis, niekas taip neprimena pabudimo, kaip sugrįžimas iš svetur. Buvo grupė žmonių, kuri žiūrėjo į Prancūziją ir zliai, o Prancūzija į savo pusės ją žiūrėjo ironiškai. Gatvės buvo pilno senų pelėdų, markizų, sugrįžus iš emigracijos aristokratų, ano pasaulio šmėklų, buvusių žmonių, apstulbintų aplinkos, šaunių kilmingų bajorų – besidžiaugiančių ir liūdinčių, kad jie jau Prancūzijoje, besižavinčių, kad vėl mato tėvynę, bet ir nevilties apimtų, kad neberado savo senosios monarchijos. Kryžiaus karų bajorija spjaudė imperijos bajoriją, atseit kardo bajoriją. Istorinė nacija nebesuvokė istorijos prasmės. Karolio didžiojo bendražygių palikonis niekino Napoleono bendražygius. Kaip jau esame sakę, kalavėjai susikirto, įžeidinėdami vienas kitą. Fontenua kalavijas buvo išjuokiamas kaip surūdijusi geležis. Marengo kalavijas kėlė pasišlikštėjimą ir buvo vadinamas tik kareiviškų kardų. Senoji praeitis įsižadėjo vakarykščios dienos. Buvo prarasta nuovoka, kas didu ir kas jokinga. Atsirado žmogus, kuris Bonapartą pavadino skapenu. Nuorodas. Kapenas Moliero komedijos kapenoklastos personažas. Apsukrus ir gudrus tarnas. Nuorodos pabaiga. To pasaulio jau nebėra. Dabar iš jo kartojame nieko nebelikę. Kai mes atsitiktinai iš ten ištraukime kokią nors figūrą, mėgindami vaizduoti ją prikelti aną pasaulį, jis atrodo mums svetimas kaip prieštvanininis pasaulis. Bet jis iš tikrųjų buvo apsemtas tvano, jį paskandino dvi revoliucijos koks galingas idėjų srautas, kaip gyvai jos užlieja visą, kas joms skirta sugriauti ir palaidoti, ir kaip greitai išrausia giliausias prarajas. Toks atrodė anos tolimos ir naivios gadinės salonas, kur Martenvilis buvo laikomas išmintingesnių už Volterą. Šie salonai turėjo savo literatūrą ir savo politinę programą. Jose buvo tikima Fievė. Čia viešpatavo ponas Ažie – nuoroda. Martinvilis, dramaturgas ir žurnalistas, pagarsėja savo ciniškų samo ir politinių beprincipiškumu nuo 1819 metų ultrarojalistinio laikraščio Baltoji vėliava redaktorius. Fievė, žurnalistas ir rašytojas pradėjo savo karjerą pirmosios prancūzų buržuazinės revoliucijos laikais ir sėkmingai prisitaikęs prie visų vyriausybių. Restauracijos metu bendradarbiavo rojalistų spaudoje. Aš jie, buvęs revoliucijos veikėjas, po termidoro reakcijos padarė juristo karjerą. Nuorodos pabaiga. Čia buvo komentuojama tai, ką rašė ponas Kolne, publicistas ir bukinistas iš Malakė krantinės. Napoleonas čia buvo tik tai Korsikos pabaisa. Vėliau kaip nuolaida laiko dvasį istorinį traukiamas markizas de Bonapartas, karališkosios kariuomenės generolas leitenantas. Tie salonai neilgai išlaikė savo pažiūrų tyrumą. Jau nuo 1818 metų čia pradeda skverbtis doktrinieriai, grėsmingas ženklas. Jie, būdami rojalistai, laikėsi taip lyg dėl to teisintusi. To, kuo labai didžiuodavosi ultra, doktrinieriai lyg truputį gėdydavosi. Jie buvo protingi ir mokėjo tylėti – Jų saikingai krakmolyta politinė dogma puikavosi orumu. Jie turėjo susilaukti pasisekimo. Jie truputį piktnaudžiavo, beje, nebenaudo savo, kaklaraiščių baltumu ir lygis makarų segiotų surdutų solidomu. Doktrinierių partijos klaida ar nelaimė buvo ta, kad jie sukūrė jauną senių kartą. Jie stodavo išminčių poza. Jie svajojo kraštutiniam absoliutizmui įskiepyti nuosaikios valdžios principus – Greunamajam liberalizmui jie prieš pastatydavo ir kartais be galo samojingai saugomai liberalizmą. Iš jų buvo galima išgirsti tokias kalbas. Reikia pasigailėti rojalizmo. Jis yra padaręs ne vieną paslaugą, jis sugražino tradicijas, kultą, religiją, tarpusavio pagarbą. Jam būdinga ištikimybė, drąsa, riteriškumas, meilė, atsidavimas. Tegu ir pats to nenorėdamas prie naujos nacijos didybės jis pridėjo amžiną monarchijos didybę. Jo kaltė ta, kad jis nesupranta revoliucijos, imperijos, mūsų šlovės, laisvės, naujų idėjų, naujos kartos, mūsų amžiaus. Bet jeigu jis kuo nusikaltęs mums, tai ar mes taip jau nieku nesame nusikaltę jam? Revoliucija, kurios įpėdiniai mes esam, turi suprasti viską. Pulti royalizmą tai nusikaltimas pačiam liberalizmui. Kokia klaida, koks apakimas. Revoliucinė Prancūzija, negerbdama istorinės Prancūzijos, negerbė savo motinos ateit pačio savęs. Po rugsėjo penktosios senosios monarchijos bajoryje imta elgtis taip, kaip po Liepos aštuntosios buvo elgiamasi su imperijos bajoryje. Jie buvo neteisingi ereliui, mes neteisingi lelyjei. Nejaugi visuomet būtinai reikia ką nors persekioti. Kokia nauda nutrinti paauksinį mano Liudviko 14 karūnos arba nuplėšti skidelį nuo Henriko 4 herbo? Mes juokėmės iš pono Voblano, kuris nutrynė N nuo jenos tilto. O ką jis tikrai sakant darė? O ta pat, ką ir mes darome. Buvimas priklauso mums tiek pat, kaip ir marengas. Lelijos yra mūsų, kaip ir raidės N – Tai mūsų paveldėtas turtas, kam jį menkinti. Nereikia įsižadėti tevinės praeities, kaip ir jos dabarties. Kodėlgi nepriimti visos savo istorijos, kodėlgi nemylėti visos Prancūzijos ištisai. Tai šitaip doktrinieriai kritikavo ir gynė rojalizmą savo kritiką, keldami kraštutinių rojalistų nepasitenkinimą, o savo gynimu juos siutindami. Ultra pasisakymai būdingi pirmajam restauracijos periodui – kongregacijos pasisakymą jos antrajam periodui. Nuoroda kongregacija – žymiausių aristokratijos šeimų sąjunga kovai su liberaliniu judėjimu Karolio X viešpatavimo metu. Nuorodos pabaiga. Entuziastiškų poreikių vietą užėmė apsukrumas. Tuo šią trumpą apibražą ir baigsime. Šio pasakojimo eigoje knygos autorius susidūrė su įdomiu šių laikų istorijos reiškiniu – Jis negalėjo net kreipti į savo dėmesį ir probėgomis keletų bruožų net vaizduoti visuomenis, kuri dabar jau niekam nebežinoma. Bet jis neilgai ties to sustoja ir pasakoja be jokio kartėlio ar noro pasityčioti. Su ta praeitimi įsieja brangus mėly atsiminimai liečia jo motina. Viktoro Hugo motina buvo royalisti. Beje, reikia pasakyti, kad šis mažasis pasaulėlis turėjo tam tikro didingumo. Jis gali sukelti šypseną, bet jo negalima nei niekinti, nei nekesti. Tai praėjusių dienų Prancūzija. Marijus pon Mersi, kaip ir visi vaikai, šio to mokėsi. Kai jis išėjo iš teto Žilnorman globos, senelis jį pavedė ore mokytojui, kuris buvo griniausio klasikinio siauroprotiškumo pavyzdys. Jauna siela vos pradedantis kleistis, iš šventeivos rankų pateko į pedanto rankas. Marijus keliarius metus mokėsi koleže, paskui įstojo į teisės mokyklą – Jis buvo rojalistas, fanatikas ir griežto elgesio jaunuolis. Savo senelį jis nelabai temilėjo, nes jį žaidė lengvapėdiškas jo linksmumas ir cinizmas, o apie tėvą netarinė žodžio. Aplamais buvo įstringas, bet santūrus, taurus, didžiadvasiškas, išdidus, religingas, egzaltuotas, teisingas lygis skrupulingumo, skaistus lygi atšiaurumo. Ketvirtas skyrius galva žudžio galas – Marijus užbaigė klasikinę mokyklą lygiai tuo metu, kai pono Žilnormanas pasitraukė iš visuomenės.